والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد bugün inşallah mövzumuz yenə tövhidlə bağlıdır. Davam edirik. Və tövhidin özü də təqva ilə bağlıdır. Təqvası olmayan tək Allaha da ibadət etmir. Təqvasız Allaha ibadət etmək mümkün deyil. Və təqva ən mühüm insanın həyatında başlıca rol oynayan bir amildir. <clears throat> Təqva çox şey kömək olur və Allah subhanətə alə şərt qoyur həm də vəd edir ki Vəttəkullah və yəlimukumullah Allahdan qorxun Allah sizə öyrətsin və şərt qoydu ki qorxun qorxmaq şərtdir təqva şərtdir qorxun ilk növbədə nədən qorxmaq lazımdır Allaha kimisə şərik qoşmaqdan Allaha küfr etməkdən. Bundan çəkinin, bundan qorxun ki, Allah sizə öz elmindən öyrətsin. İkincisi, alimlərin həyatına baxsaz, <clears throat> görərsiniz ki, hamısı Allahdan qorxub, elmi artdıqca Allaha olan qorxulu təqvaları da artıb. Həqiqətən Allahdan qorxan alimlərdir. Və alimlərin içərisində ən məhsul hesab olunan Buxar rahiməhullah bu alim ki, onun kitabı Allahın kitabından sonra Quran-ı kərimdən sonra ən mütəbər kitab sayılır. Nəyə görə mütəbər sayılır? Nəyə görə o qədər alimlər, təqvalı alimlər onun kitabını, məhz onun kitabını mütəbər sayır Quran-ı kərimdən sonra. Onlar da yaxşı bilir ki, onun yazdığı kitab doğrudan da o səviyyədədir ki, Quran-ı kərimdən sonra ən mütəbər kitab hesab olunur. Və Nəyə görə Allah subhanətə alə ərəblərdən olan bir alimə vermədi bu xüsusiyyəti? Başqa millətdən olan şəxsə verdi, Buxariyə. Təqvasına görə. Allah baxmır, ərəbsən, farssan, azərbaycanlısan, kimsən? Baxmır ki, Peyğəmbər Fəsələmin nəslindənsən, seyidsən, nəsən? Ona baxmır. Allah baxır sənin qəlbinə, əməllərinə. Qəlbin, əməlin təqva ilə bağlıdırsa, Allah xatirinə edirsənsə, əməllərini istədiyini də sənə verir. Yəqin ki, Riyad-ı Salihin kitabını hamınız oxumusunuz. Sadi Pravidnikov kitabı. Burada səhv eləmirəmsə, ya 4-cü, ya 5-ci, ya 7-ci, əvvəllərində də hədis. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, İnnə Allah lə yazuru ilə suvarikum və lə ilə əcsanikum. Allah sizin nə zahiri görünüşünüzə, şəkilinizə, nə də şəkilinizə baxmır. İnnəmə yanzuru ilə qulubikum və amalikum. O sizin əməllərinizə və qəlblərinizə baxır. Əməl və qəlb. Təqva sahibisənsə, Allah üçün edirsənsə əməlini, Allah subhanətə alə səni günahlardan çəkindirir. Bir kimdir? Təqva olduqca, Allaha qorxu olduqca, bilmədiyin şirkdən də Allah Teala səni çəkindirəcək. Qoymayacaq ki, şirki edəsən, o günah edəsən. Necə Peyğəmbər s.ə.v hələ Peyğəmbərlik verilməmişdən əvvəl istəyir ki, əbatını, e, izarını qardaşın kiminlə ki, tərfid, tərf kinini yandırmasın. Lakin Allah buna yol vermir. Övrəti açılar. Və bilirsiniz də, məhsul tarixdə olan hadisədir. Peyğəmbər Fəqələmin ürəyə gedir. Yıxılır yerə, bir müddətdən sonra özünə gəlir. Allah subhanət hala ona qismət etmir. Başqa bir tarixi hadisə Rasulullah s.ə.v-i bir kənddə toya dəvət edirlər. Orada da musiqi, içki, hər şey olur. Peyğəmbər s.ə.v də gedir, hələ İslamdan əvvəl olur. Yolun yarısında oturur, e, uzanır, yəni dincəlmək üçün oturur. Uzanır ki, biraz uzanım, dincəlim, sonra gedərəm. O vaxt maşın olmayıb, Peyğəmbər s.ə.v də kasıb olur, minik olmur, piyada gedir. Dincəlmək üçün yatır, bir səhər oyanır. Səhər oyanır ki, toy qutarıb. Allah subhanətə alə qoruyur onu. Nəyə görə? düzgünlüyə can atdığına görə hələ o vaxt İslam yox idi, hələ İslam gəlməmişdi. Lakin fikir verin, hər birinizin əvvəlinə fikir verin, yadınıza salın ki, hər biriniz mən əminəm ki, cahiliyyədə də düzgünlüyə can atan insanlardan olmuşsunuz. Ədalətli olmağa çalışmışsınız, Allah onun əvəzini sizə bu yola yönəldib. Allaha tərəf yaxınlaşana, Allah sənə yaxınlaşır. Amma əminəm ki, mən özüm kimi, özümü fikirləşirəm, siz də həmsinin. bu düzgünlüğe, adalete savaşan insanlardan olmuşuz ki Allah size bu yola yöneldi. Ve zenniniz zenniniz Allah'a yaxşı olur. Baxmayaraq ki, Allahı bizə unutturmaya çalışırlar. Lakin, elhamdülillah, her birimizin ailesinde Allahı bize tanıtdırırlar. Allahın nə olduğunu bizə başa salırlar. Və o şəxslər ki, Allaha karşı pis zənlər edirlər. Allah subhanətə alə onları cəzalandırır. Dünyada da hidayət verməməklə böyük, böyük cəzadır. Böyük bəladır onun üçün. İstəyir, necə yaşayıb yaşasan. Və axirətdə də cəhənnəm oduna daxil etməkdir. Müəllif də burada fəsil gətirir ki, o şeylər ki, tovhidə ziddir. Əvvəl dörd əsas şeylər haqqında danışdı. Dörd əsas şey. Böyük şirk haqqında əsas insanların çox ettiği şirkler hakkında danıştı. Korku, mühebbet, sonra tevekkül ve bir de müteahhit. Dört şirk hakkında. İnsanlar esas bununla şirk edir. Kimisi sevmekle Allah kimi, kimdense korkmakla Allah kimi, kimisi tevekkül etmekle ve kimisi itaat etmekle. Bu dört növ. Bundan başka ise bundan da ince olan meseleler var ki o meselelerde de tevhide zidd olmaq təhlükəsi var. Buna görə bu məsələləri də bilmək lazımdır ki, o məsələlərdə də tək Allaha arxain olasan, tək Allaha ibadət edəsən, tək Allahdan istəyəsən. Birincisi də deyir, Allaha qarşı pis zənn etmək. Allah subhanətə alə münafiqlər haqqında deyir ki, onlar Allahın haqqını ödəmədən zahiliyyə dövründə olduğu kimi Allaha pis zənn etdilər. Və dedilər ki, əgər belə olsaydı, belə olmazdı. Allah belə edir. Allah belə istəyir. Fətllər hamısını Allahın boynuna. İbn-i Qeym Rahiməhullah da deyir ki, onlar Allaha qarşı pis zənn etdilər. Və səhv eləmirəmsə, yəqin ki, qəsdi Uhud döyüşüdür. Amma İbn-i Qeym qəsd etmir burada, göstərməyib ki, nəyi qəsd edir. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.və Allah kömək etmədi və münafiqlər elə zənn etdilər ki, Allah Peyğəmbər s.ə.vənin Peyğəmbər s.ə.və ələ salır, dövüyür, gəh kömək edir, gəh kömək eləmir. Başlarlar Allah hakkında pis zannetmeye. Allah subhanahu da onları Kur'an-ı Kerim'de mezammet edir. Ki Allah'a karşı böyle zannetmeyin. Birinci özünüze bakın. Siz ne edirsinizse o əməllərinizə göre sizin başınıza gelir. Peyğəmbər s.ə.və xilaf halif oldular, emrine tabi olmadılar. Dağın üstündə dayanmadılar. Qoyub yeri qanimət yığmağa qaçdılar. Bu da onun cəzası. Peyğəmbər s.ə.və itaat edilmədilər. Allah da onları cəzalandırdı. Vəssalam. Nə gəlirsə sizin başınıza bədbəxtçilik, şər özünüzdən gəlir. Amma nemət gəldikdə Allahdan gəlir. Xeyirlə bağlı olan şeylər Allahdan gəlir. Şər də Allah tərəfindən gəlir, lakin sizin əməllərinizin sayəsində. Əməllərinizin müqabilində gəlir. Allah heç kəsə birinci, yəni başlıca ilk öz tərəfindən şər bəla göndərməz. Əməllərin müqabilində verir vezâkin. <clears throat> Ve başka bir ayada, Sad surası 27. ayada diyor ki ذَلِكَ ذَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bu o kafirlerin pis zennidir. Allah'a bu tür pis zennediler. فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ Ve olsun onlara, o kafirlere, o zennilerine göre onları cehennem odu gözləyir. İndi müəllif bəzi məsələləri sadalayır ki, bunlar Allaha olan pis zəndən hesab olunur. Bunları diqqətlə yadınızda saxlayın. Diqqətlə yadınızda saxlayın ki, bu cür Allaha qarşı zənlər etməyəsiniz. Bu zən pis zəndir. Birincisi, Allahın rəhmətindən ümidini üzmək. Əsasən xavar izlər belə edir. Hər hansı bir günah edir, deyir, vəssalam, kafir oldun, Allah səni bağışlamayacaq. Halbuki Allah subhanə teala onlarla ayələr və Quran-ı kərimdə ki, tövbə edin, tövbənizi qəbul edin, tövbə edin, tövbənizi qəbul edin. Və açıq aydın ayə də var ki, deyir ki, qul ya ibadiyyəl-ləzina əsrafu alə ənfusihim la təxnətu min rəhmətilləh. Deyir ki, Allahın qulları, o kəslər ki, özlərinə zülm edib, günah işlər görüblər, Allahın, Allahın rəhmətindən ümidinizi kəsməyin. İnna Allah yaqdiru zunube cəmiən innehu huvel gafurur rahim. O bütün günahları bağışlayır. Və o bağışlayan və rəhm edəndir. Bu bir. Yəni, elə zənn etsən ki, Allah səni bağışlamayacaq. Bu, Allaha qarşı olan pisdən hesab olunur. Amma qorxu içində olsan ki, birdən bağışlamaz. Bu, əksinə ibadətdir. Buna görə savab qazansan. Və fərq var ha. Bir addım düz atmırsansa, pis zənnə çevrilir. Qorxursan, necə ki, sahabilər qorxub, Peyğəmbər səhələn qorxub ki, bizdən bağışlamadır. Qorxu, bu ibadət. Amma zənn etsən ki, Allah bağışlamayacaq məni. Bu son zəndir ki, Allah s.ə. tali kafirləri bu cür zənn edənləri məzəmmət edir Quran gəlində. İkincisi, bu səslər ki, ehtiqat edir. Yaxşı insanları Allah-u Teala cəzalandıra bilər imtihan üçün. Bu pisləndir. Belə demək olmaz. Demək lazımdır ki, yaxşı insanları Peyğəmbərlər başda ol olmaqla Allah subhanətə alə çətinliklə imtihana çəkir. Çətinliklə imtihana çəkir. Ancaq onlara cəzalandırır imtihan etmək üçün. Bu pisləndir. Cəzalandırır demək olmaz. Ya əzab göndərir onlara ki, onları imtihana çəksin. Belə demək olmaz. Onları çətinliklə imtihana çəkir. Belə demək lazımdır. Belə desən, savab qazanmış olursan. Belə desən, pis zənn edirsən Allaha qarşı və günah qazanırsan. Bilirsiniz? Üçüncüsü, <clears throat> bu kəslər ki, zənn edir ki, Allah subhanətə alə insanları boş-boşuna əbəs yeri yaradır. Onlara elçilər göndərməyib, onlara xəbərdar etməyib, əbəs yeri yaradır. Bu da pis zəndir. Allah subhanətə alə heç nəyi əbəs yeri yaratmayıb insana ola bilər ki, əbəsir yaratsın, məxluqatın içərisində ən mühüm rol oynayan, ən başlıca rol oynayan məxluqat, bütün məxluqatın içərisində ən başlıca rol oynayan insandır. Çox şeyi idarə edən, çox şeydə özü ixtiyar sahibi olan, onu da əbəs belə yaratsın, elə şey ola bilməz. O cür zənn edən pis zənn etmiş olur. Dördüncü, zənn etmək ki, Allah subhanətə alə yaxşı əməl sahibinin mükafatını verməyəcək. Yəni, bu dünyada, bu dünyada nə edirsən et, ölüb gedəndən sonra heç olmayacaq. Və pis əməl sahibinin cəzasını verməyəcək. Bu cür zənn edən pis zənn etmiş olur. Pis zənn dedikdə elə fikirləşmin ki, pis. Yəni, kiçik günah da pis. Su üzdən ərəbi Allah s.ə. dedikdə, elə vaxt onunla şirk, küfrü qəst edir, elə də olur ki, onunla böyük günah qəst edir. Çünki bu Allaha qarşı olan pisləndir. Müsəlman qardaşa qarşı olan pislən olsaydı, bəli, orada kiçik günah da ola bilərdi, böyük günah da. E, beşinci, zənn etmək ki, onun hər hansı bir etdiyi əməli, Allah subhanətə alə, onun hər hansı bir etdiyi əməli puç edəcək. Quran-ı kərimdə bu barədə iki cür ayə var, e, iki əsas ayə var. Birində deyir ki, Mübəddililləhi seyyiyyətin həsənət O kəslər ki, bilməyib, hər hansı bir əməl törədibsə, İslama qədər. İslama gəldikdən sonra onların, etdik, etdik, onların etdiyi pis əməlləri savaba çevirəcək. Necə? Düzdür, heç et verilməz ki, araq içildirsə, ona görə savab yazacaq. Yox. Atanaya qayğı göstərib, qardaşa kömək eləyib, hər hansı bir qardaşa, haradasa bir yol çəkdirib, nə bilim, məktəb tikdirib və s. və s. İslamdan əvvəl. Ancaq niyyət olmayıb ki, Allah xatirinə etsin. Belə-belə təkəbbürlü ilə və nəyisə, nəyisə xatirinə eləyib, İslama gəlib, tövbə edib, İslamı qəbul etdikdən sonra etdiyi vaxtı ikən pis sayılan əməlləri Allah subhanətə alə səvaba çevirəcək. İkincisi isə ikinci ayət bilirsiniz ki, Peyğəmbər s.ə.v və sahabələr Məkkəyə gələnə qədər mütsə tərəf namaz qılırdılar. Peyğəmbər s.ə.v hətta elə dayanırdı ki, mütsə tərəf. Arasında da Kəbə dayansın. Kəbə sonra müts, görəsinə namaz qılırdı. Yəni istəyirdi ki, Kəbə olsun onun üçün qiblə. Mədinəyə gəldikdən sonra 16-ya 17 ay mütsə <clears throat> tərəf namaz qıldı. Mədinə də elə yerdə yerləşir ki, qüdsə tərəf namaz qıldıqda Kəbə qalır, yəni sağ tərəf ya sol tərəfdə. Kəbəni qüdslə namazların arasına salmaq olmur. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-də ürəyindən getirdi ki, Kəbə olsun. Və Allah s.ə.v Bəqərə surəsini oxusanız görərsiniz. Bəqərə surəsində 142-142 ayələrində. Deyir ki, biz gördük ki, sən üzünü göyə tutursan, istəyirsən ki, o tərəfi sənə qiblə edək, Kəbəyə tərəf. Və çevir üzünü o tərəfə. Əmr edir Allah Teala ki, bu gündən sənin bilmən o tərəfdir. 16-17-də namaz qıldıqdan sonra. Qibləyə tərəf çevrilir. Bu vaxt müsəlmanlar deyir ki, sahabələr. Rəsul ölüb gedən qardaşlarımız sahabələr. O kəslər ki, qüdsə tərəf qılır. Onların namazı necə olacaq? Onlar qıldıqları namaza görə savab qazanmayacaq. Bu vaxt Allah subhanətə alə ayə nazil edir. İnnə Allah lə yubiyu imanəkum. Allah sizin imanınızı puç etməz. Burada qəst edir ki, yəni sizin etdiyiniz əməlləri, o vaxta qədər etdiyiniz əməlləri puç etməz. Deməli, sən bilməyənə qədər hər hansı bir əməl edirsənsə, Allah xatirinə, bilib o əməldən dönən kimi, etdiyin səhv əməlləri də Allah para səndən qəbul edir. Bilib, israr edərsənsə o səhvin üzərində, o əməllərə görə elə günah qazanacaqsan. Təbii ki, bilənə qədər. Gidənə qədər Allah s.ə.v sənə toxunmur. Elə ki, sənə hicrət qaldırıldı, hicrət qaldırılmandan sonra dönsən, tövbə edib etdiyindən, savab yazacaq. Yox, günah qazanacaqsan. <clears throat> Beşin, altıncı pislənmən o zən hesab olunur ki, Allahın isim və sifətlərinin əbəs yerə nazil olduğunu etiqat edəsən. Və bunun mənasını başa düşünmürük. Deməli, Allah bizə elə bir şey nazil edib ki, biz oxuyduq etlə başa düşünmürük. Bizi mükəlləf edib o şeyə ki, biz onu başa düşünmürük. Əbəs yerə. Lakin əhlüsün nəvə cəma elə etiqat etmir. Əhlüsün nəvə cəma etiqat edir ki, o, ayə, o isim, ad və sifətlərin mənası var bizə məlum deyil. Hə, bizə hər şey məlum olsaydı, hər şey bilsəydi, e, Allah olardı. Allah subhanətə alə ölümünün bir hissəsini bizə verir, 99-un özündə saxlayır. Rəhmətinin bir hissəsini verir, 99-un özündə saxlayır. Yəni, hər Allahda və insanda olan ya sifət, ya feyil, yalnız bir hissəsini insana verir ki, insanı başqa məxluqatdan üstün etsin. Yalnız buna görə. Və bu o demək deyil ki, insan hər şeyi bilməlidir. Və bu cür zənn edən pis zənn etmiş olur, hətta küfrə də gətirib çıxarır. Muhtəzillər, əşərlər, nə bilim, maturilər, onların nələr etdiyi tarix boyu göz qabağındadır. Allahın isim və sifətlərini dərk etməyə çalışırlar. Hərəsi özünə görə bir xətaya düşür. Və sonuncu, bu əsas zənnlərdir. O qədər zənn var ki, pis zənnlər. Və sonuncu əsas zənnlərdən biri deyildir ki, Allah və Peyğəmbərinin dediyini qoyasan qırağa ki, bunu başa düşə bilməyəcəm aşıqda. Onu başa düşmək üçün gərək alim olasan. Və təkcə aliminin dediyini götürəsən, müştəhidin dediyini götürəsən ki, bu dedi və salam, bu yaxşı başa düşür. Bundan oxudum ki, Əbu Hənifə deyir, Peyğəmbər s.ə.v desə, sahabələr desə onu qəbul edərəm. Amma tabiin desə, onlar da kişidir, biz də kişi. Yəni, onlar da özü üçün özünə görə alimdir, biz də özümüzə görə alim. Biz də istihad edə bilərik. Gör, nə gözəl sözdür. Sahabə birbaşa Peyğəmbər s.ə.vələ öyrənir. Və bunların icmasının səhv eləmək ehtimalı çox azdır. Mümkün deyil ki, onlar icma bir rəyə gəlsinlər, həmrəy olsunlar və bir rəy səhv olsun. Mümkün deyil. Hələ tabiin və onlardan sonra gələnlər icma da olsalar belə xətaya yol verə bilərlər. Səhv etmək ehtimalı daha çoxdur. İkinci tövhidə zidd olan şeylərdən biri də istehzadır. İstehza etmək olmaz isteyza Allaha, Qurana və Peyğəmbərə olarsa küfür sayılır, insana olarsa böyük günahlardan sayılır. Deməli, hətta kafirlərə belə isteyza etmək, onların bütlərini elə salmaq. Məsələn, çox vaxt qardaşlara deyirəm ki, şiələr üçün demin ki, onlar xakkı oynayır. Bu saybadır və s. və s. Belə şey demək olmaz. Allah subhanət hələ Quran-ı kərimdə qadağan edir. Müşriklərin mülklərini sövməyin ki, onlar da sizin Allahınızı söyləsin. Deməli, isteyza deyək ki, üç növdür. Allaha, ayələrinə, Peyğəmbərinə olan isteyza, müminlərə olan isteyza və bir də kafirlərə. Birincisi küfür şirk sayılır, ikincisi böyük günah, üçüncüsü isə günah sayılmasa da Allahın əmr etdiyi hikmətə zid hərəkət sayılır. Allah əmr edir ki, insan hikmətli olsun, müsəlman hikmətlə davransın, dəvət etsin. O cür dəvət edən hikmətli sayılır və dəvəti də heç vaxt alınmır. Dəvəti alınmır. Hətta o düz desə də onu düzləşə düşmürlər. Çünki düzgün çatdırmır. Dediyini, istədiyini düzgün şəkildə çatdırmır. Və hədis gətirir burada müəllif. Tabuk döyüşündə Avf ibn Məlik radiyallahu anhu eşidir ki, sahabələrdən bir dəstə onlar həqiqi sahabə olsaydı belə şey deməzdilər. Münafiqlər olur. Sahabələrdən bir dəstə ələ salırlar Quran oxuyanları, qariləri. Deyirlər, qarilərimiz ən, bizim aramızda ən yalan danışan, ən çox yiyən, düşməndən ən çox qorxan insanlardır. Qarilər də dedikdə, qarilərin elə başçısı Peyğəmbər s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v ve o halifeler vesaire vesaire sahabeler. Kur'an ezber bilen sahabeler. Bunlara öyle sallar. Avf ibn Malik radıyallahu anh diyor ki yalan danışırsan, sen münafıksın, bir dəfə deyir. Gözləmir ki, qəlbini oxusun, qəlbindəkini bilsin. Bir dəfə bir münafıqsən. Bir mən gedir, indi Peyğəmbər s.ə.və xəbər verəcəm bu barədə. Gedir Peyğəmbər s.ə.və xəbər verməyə, Allah xəbər ondan qədər ona xəbər verir. Bir indi gələcəklər sənin yanına. Allah s.ə.və deyir. Sənin yanına gələcəklər. Sən soruşacaqsan onlardan ki, niyə belə edirsiniz? Niyə belə edirdiniz? Yəni, niyə ələ salırsınız? Allahı, Allahın ayələrini, Peyğəmbəri, onlar deyəcəklər ki, biz zarafat edirik. Ləin səəldəhum, yəyəqulunə künnə nəxud və nələb. Sən soruşsan onlardan deyəcəklər, biz zarafat edirik. Qul, de ki, əbilləhi və əyətihi və rasulihi kuntum təstəhziun. Siz Allah'a, onun ayələrine, Peyğəmbərinə istizə edirsiniz. Lə təhtəzəyu fiyyəsən, lə təhtəzəru qad kəfərtun bədə imənikum. Üzr istəməyin, özünüzü bəraət qazandırmayın, belə deməklə. Artıq siz iman gətirdikdən sonra kafir oldunuz. İstiza. Deməli, bu istiza tevhidə ziddir ki, kafir oldular. Onun tək Allahlığı istəyir, neçə il ibadət etsin, bir dənə o istiza bütün əməllərini batil edir. həmsinin hər hansı bir ayəni <clears throat> sənin əgər ağlın o ayəni dərk etməsə, bu deməkdir, bu demək deyil ki, o ayə dərk olunmur. O ayə lazım olan adamlar üçün dərk olunur. Hər hansı bir ayə zahirdən səni gülməli gələ bilər. Gələ bilərsən ki, buna ayədir. Amma dərk edənlər üçün gülməli deyil, ağlamalıdır. Həmsinin tövhidə zidd olan, bəziləri şirk, bəziləri də şirkə aparan əməllərdən olan, xüsusən də mod, dəbdə olan qola üt bağlamaq, əmirim, qara parça bağlamaq, nə bağlamaq, nə bağlamaq. Və nə niyyət olur olsun, əgər etiqat etsən ki, o bağladığın nəyəsə şəfa verir, bu şirkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına bir nəfər gəlir, deməli, İmran, İmran ibn Hüseyin radiyallahu anh rivayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v yanına bir nəfər gəlir, əlində qızıldan halqa olur. Deyək ki, qovbaq. Peyğəmbər s.ə.v soruşur, bu nədir? Onu bağlarsan qovbaq. Deyir ki, bu mənim ağrılarımı yüngülləşdirir. Rasulullah s.ə.v deyir ki, aç onu aktırağa. O sənin ağrılarını daha da ağırlaşdırır. Allah bilir Peyğəmbər s.ə.v nə qəst edir? Ola bilər o özünə öz özünə fikirləşsin və ağrıları yüngülləşsin. Lakin onun ağrıları daha da ağırlaşacaq ikinci tərəfdən. Günahının artması tərəfdən ağrıları daha da şiddətlənəcək. Əzabı daha da şiddətlənəcək. Və fikir verin, sonunda deyir ki, əgər sən bu halda ölərsənsə, heç vaxt nizab tapmazsan. Lə umid tələ həzə, ləm əfləh əbədən bu, bu halda ölərsənsə, heç vaxt nicat tapmazsan. Burada iki şey ola bilər. Əgər bu onu bağlayır, o niyyətlə ki, hamı bağlayır, mən də bağlayıram, buna görə eybi yox. Allah ola bilsin ki, onu bağışlasın. Adətə görə bunu edir. Əgər o bilir və etiqadla edir ki, yox, bu mənə şəfa verəcək Allahdan başqa, onda şirk edir. Bu bağışlamayacaq. Həmçinin gözdən, gözləymədən qorunmaq üçün müxtəlif-müxtəlif şeylər boyundan, paltardan və ya özdən hardansa asmaq. Bu qədər şeylər var ki, göz boncuğu xüsusən. Süper gözləymənin qarşısını alan bir şey olar üçün. Nə bilim, dağdağın ağacı, güzəllik, qarqa qanadı, çöl otu, nə bilim, mal, və s. və s. cürə-bəcür gözlərindən qarşısını almaq üçün deməli deyəcəm inşallah. Əhməd, Əhməddən rəvayət olun. Hədisi Əhməd rəvayət. Deməli bu, bu haqda Peyğəmbər s.ə.vələndən hədis gəlib. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, İnnə rüqə və təməyim və tüvələ şirkun. Rüqyə etmək başqa rüqyə qəst olunur. Quran ayələri ilə yox. Başqa o sehirlə müalicə edirlər. Bəlkə də indiki vaxtda ekstrasensli qəst olunur. Təmayim, yəni bu gözləməyə aid olan şeylər Fəttibələ o da ona oxşar şeylərdir, boyunbağlardır. Hamısı şirk hesab olunur. Çünki etiqat olunur ki, Allahdan başqa bunlar nə isə edə bilər. Bu bir etiqat şirk hesab olunur. Yalnız və yalnız ixtilaf olunub bir məsələdə. Ki, Quran ayələrini yazıb cazlı şəkildə nəyəsə büküb boynundan asmaq. Bunu da səhv eləmirəmsə 2-3 sahabədir dəstəkləyən Ayşəyə, Abdullah ibn Amr ibn As, Radiyalanım və bir də İbn Masuddur səhv eləmirəmsə. Vəssalam. Ayşə ilə Abdullah ibn Amr ibn As yəqin bilirəm, üçüncüsünü Allah bilir. Yerdə qalan bütün sahabələr icma buna ziddir. Bu fikrə ziddir. Hamsa həmrə idi ki, Peyğəmbər s.ə.v bunu deyirsə, bu hədisi deyirsə, Özü də ömrü boyunca şey? nə dəvətinin boynundan asılır belə şey, ne öz boynundan, nə uşaqlarının İbrahim xəstə idi. Arbağa bükülsün, əsar da boynundan, göz dəyməsin. Peyğəmbər s.ə.v dəlil ki, Quran ayəsidir. Quran ayəsi ilə, hə, Quran ayəsi ilə rükuya eləmək olar, deməli bunu da eləmək olar. Qiyas edirlər. Hə, bu qiyas, səhih qiyasdır, bu boyda burada dəlil var. Ayədə verə xoş şəfa verir. Amma bir şəfa verir. Bunu biat edirlər. Şəfa verir ne var? Onu oxusan, hasstan yok, hasılmış vəziyyətdə şəfa verə bilməz. Oxuyasan gərək şəfa versin. Üçüncü, həmsinin bu lap, lap gülməlidir ki, ağacdan, daşdan, binadan, torpaqdan nə isə istənər. Elə En büyük delil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisidir ve ilave ettiği ayet. Resulullah sallallahu aleyhi yani Ebu vakid Leysi rivayet edir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Huneyn büyüsündeydik. Huneyn'den kaydırdı. Ve biz tezde İslam'ı kabul etmiştik. Yani küfürden çıkıp İslam'a gelmiştik. Bir yere geldi bir mentegeye. Gördü ki müşriklerin arabı var. sidratın adlanır. Bu ağacın yanında ağacdan bərəkət istəyir, qılınclarını orasır, kimi də bir dualar edirlər. Və dedik ki, Ya Rasulullah, bizə də bir bu cür ağac nəsiyyət et, bu cür ağac biz də qılıncımızı asaq, ondan neysə, bərəkət, şəfa istəyir. Peygamber sallallahu qəzəbləndi, Riz Allahu Akbar şiir. Allah Akbar iki mənadadır. Allah akbar, Allah akbar, böyük Allah. Ancaq bu Allah akbar deməklə qəst edir ki, Allah o boyda böyük Allahı, hər şeydən uzaq olan Allahı qoyub, hansısa naqis, kiçik bir zəlil məxluqa sitayiş eləmək istəyirsiniz. Allah akbar, bu deyir, sizdən əvvəlkilərin sünnətidir ki, siz də ona tabi olub o sünnətlə gedirsiniz. Sünnət yol deməkdir. Sizdən əvvəlkilərin yoludur ki, siz də o yolla gedirsiniz bu ayəni oxudu. Ki, necə bəni İsrail Musa aleyhissalama dedi ki, İcəllənə iləhən kəmə ləhum əlihə. Bizim üçün də ilah et, yəni Yahudilər gördülər ki, bir dəstə adam qovu düzəldim orada, ibarət edirlər. Və ona dedilər ki, bizim üçün də belə bir şey düzəlt, biz də başlayaq ona ibarət etməyə. Musa aleyhissalam da deyir onlara ki, qara innəkum qavmun təcəlun. Siz doğrudan da cahil bir qövmüsünüz. Cahil yəni müşrik, kafir qövmsünüz. O qədər Allah Teala sizə mücizələr göstərdi, yenə də siz buzova itaət etmək istəyirsiniz. Həmsinin sahabələri də demək istəyir ki, o qədər sizə möcüzələr göstərmişəm. Bu boyda Quran nazil olur. Yenə də istəyirsiniz ki, onlar kimi ağaca şahit edəsiniz. Bu böyük dəlildir. Və hədisin sonunda deyir ki, Fətərkədən nəsünənə mənkənə qəbləkum. Hədis burada bitir, lakin başqa hədislər var ki, bunu tamamlayır siz əvvəlkilərin yolunu davam edəcəksiniz. Başqa hədisdə var ki, deyir ki, onlar e, kərtənkələrin yuvasına girsələr belə, siz də onların ardıyla yuvaya girəcəksiniz. Yəni, nə etsələr, siz də ona edəcəksiniz. Şam yandırırlar, bəli, bizimkilərdə şam yandırır. Gül qoyurlar, bizimkilər də gül qoyur. Nə edirlər, bizimkilər də edir. Niyə? Çünki Peyğəmbər s.ə.v vəd edir ki, bu ümmət belə olacaq elmsiz olarsa, əvvəlkilərin etdiyini bir-bir addım-addım edəcəklər. Qarış-qarış edəcəklər. Və bu, bundan başqa hədislər var, burada qeyd etməyib. Həmsinin e, tövhidə ciddi olan şeylərdən biri də sehirdir. Bunun haqqında da qısa da olsa danışaq, müəllif onsuz da qısa gətirib. Bunu da qutaraq. Deməli, sehrin şirkə aid olması sehrin sülfəid olması iki tərəfdən izah olunur. İki, yəni iki cür izah olunur. Birincisi ona görə ki, sehri etmək üçün mütləq şeytanlardan istifadə etməlisən. O cinlərdən, şeytan kimi cinlərdən istifadə etməlisən. Onlarla ülsiyyətə girməlisən, təmasda olmalısan, çağırmalısan. Çağırmaq da gərək Allah küfür edirsən ki, görər gəlsin. Və beləliklə onlarla neysə bir iş görəsən, kiminsə vaxtını bağlayasan və s. Bu bir. Allaha qoyub qırağa dinlə iş vermək, ondan neysə istəmək, biri küfür şirkdir. İkincisi, ikincisi, qeyb aləminə əl atmaq. Bilirsiniz, Bəqərə surəsinin 102-ci ayəsini oxusanız görərsiniz. O seyir barəsində orada açıq aydın yazılıb ki, Süleyman Aleyhisselamın səltənətinə seyir göndərdi Allah-u Amma özü göndərib bu seyri. Allah özü bu seyri insanlara öyrədib. İki mələk vasitəsilə, harif və mərif mələkləri. Lakin bu mələklər, bu mələklər, o sehri öyrətməmişdən əvvəl deyirdilər ki, sən gəl bu sehri öyrənmə, onu öyrənməklə kafir olma. Amma buna baxmayaraq, yahudilər həmən o sehri öyrəndilər. Məqsəd nə idi o sehri öyrənməkdə? Ərlə arvadın arasını vurmaq. Əksər şeyi buna görə istifadə edirlər. Ondan başqa da başqa-başqa işlər üçün o sehirdən istifadə etdilər və ayən axında deyir ki Mələhum filəxirətin xələq Qiyamət üçün onların heç bir payı olmayacaq Heç bir şeyə nail olmayacaqlar onlar Bilsəydilər ki, nə pisdir onların bu öyrəndiyi etdiyi əməl Hədisdə isə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki 7 böyük günahdan çəkinin 7 böyük günah da Allah'a şərik qoşmaqdır sonra faiz yeməkdir riba, sehirdir, bu fəslə aid olduğuna görə müəllif çətirib bunu. Sehir, sonra gördünüz, nəfs, e, haqsız yerə adam öldürmək, beşinci, namuslu qadınlara yoxdan atmaq ki, günah edirlər və s. Altıncı, yetimin malını yemək, yedinci də döyüşdən qaçmaq. Yedi dənə şey böyük günahlardandır. Allahdan istəyən budur ki, Allah subhanətə alə bizi ömrümüzün axırına qədər tövfidə əhlindən etsin. Tək hansıdır? Tək ona ibadət edənlərdən olaq. İndi bir yaxşı hədis 7 böyük nü Səhih Buxar Müslimdir yəqin ki. Bu qeyd eləməyib burada. Ancaq Buxar Müslim məhşur hədisdir. हाँ हाँ बता रहा हूँ सुबह तो सुबह गया था